Asante sana kwa wale wote ambao wanatusikiliza katika shatri Camp, ndugu jamaa pamoja na marafiki. Sidhani kama kuna marafiki huko katika Shatri Camp, lakini tulizidisheni uh, libeneke hili la la Shatri camp uzuri tunaonana tuna make fun this is the fun of party things you know kwa hiyo tuwe pamoja tunamshukuru sana ahmed, Shat, ahmed zain ambaye amewakilisha ame, ame, ame, ame, na amelicreati ame, libeneke hili ambalo la shatri camp kupitia njia ya facebook na ni nzuri tunapata habari za pale za pa, hapa na pale na kwa sisi lolokoko mbali mwe mnatuandikia habari hizi ambazo sisi hatuzijui wazee wetu wanaendeleaje kwa sababu tumekuwa gumu kutokana na kwa kwa kwa, kwa, sikiliza wazee mara kwa mara, kwa sababu wajibu wa maisha, kadi zimezidi ndugu yangu, dala tano kuongea si mahali. Kwa hiyo mkipata chochote kile ambacho japo sisimizi kadondoka kutoka juu ukuta, kaanguka kwenye kitanda cha mzee. Nyewe mnatoa salamu, bwana, leo sisimizi ameanguka kutoka juu, amempaka ame chini, ametoa vumbi. Kwa hiyo sisi ambazo tulikuwa hatujui, tunajua, tunafurahi, tunaona. Kwa hiyo namshukuru vile vile Aisha Shatri, bwana, huyu ni sister wetu ambayo, wow man, every day all day every day always anakuwa hapa katika Shatri camp na kuweka comment pamoja na pamoja na uh, picha mbalimbali ambazo za uh, Princess wetu Princess Ajuad pamoja na Udaifa pamoja na wengine wengine ambao wapo katika iwepo katika familia hii ya Shatri Camp. Mimi nawashukuru sana sana sana kwa mnafurahisha ambao na make fun. Mimi sometimes na kwa sangaria TV huwa naangalia Shatri Camp napiga chabo na nikaongea pumba na nikaongea hichi na, lakini matani matani acha endelee kama kawaida, kwa sababu matani ni jadi yetu, lakini asizidi kipimo kutokana na kutokana na matani mwingi yani yani yani yani huvunja usaha kama vile jipu ambalo ukilichezea chezea kila kati mwisho utumbuka usaha. Kwa hiyo ni mambo ambayo ani, ah, funny, mambo mazuri. Tujaribu ni kuweka vitu vya funny things, we talking about a happiness we talking about hope tujaribu ni talking about dreams tujaribu ni kutoka about maendeleo ambayo tutayakuta kwa sababu wazee ndo wanaondoka sisi ndo ambao tutaka kushika kwa hiyo ukitoa mfano mzuri kwa jamii na wewe ndio unapata heshima na wana jamii watakuwa wanakupenda kutokana na heshima zako ustaarabu wako busara zako pamoja na uvumbuzi wako ambao unavumbua kuendelesha beneke hili la shatrikema kwa hiyo natakia kila la heri ndugu zanguni tuko pamoja tuko pamoja sote special Sir Shebe naye namwona kila siku katika Lebenekere, every day always all day namwona on the shatri camp. Vile vile na na tunampongeza Abu Hudhaifa naye vile vile. Jamani, Abu Hudhaifa tunataka tumwombee dua, anaondoka South Africa na kwenda kwenye huga, uh, kwenye kwenye kwenye kwenye nchi ambayo ya Sudani ambayo sasa hivi na utata wa kiserikali pamoja na pamoja na, na mambo ya kidini. Kwa hiyo tunakutakia kila heri, nenda kule make sure kama umekuandikia comment hapa sina haja kurejea, make sure unasoma malengo ni muhimu dreams, kwa sababu watu wote wanakupenda na watu wote jua Shatri Camp wanakutizama kwa macho mawili, all eyes on you right now, so you try to keep on, may do what you gotta do to survive, but make sure una learning vitu ambavyo ambavyo vile unafundishwa, kwa sababu ndio vitakupelekea mbele. Sisi tumekosa imani, tumejaribu kufundishwa dini, tumejaribu lakini kutokana na, na siku ambazo zile uh, za miaka ambayo tunajirusha tulikuwa tunaona si kitu, lakini sasa hivi tunajuta, tunajuta, tunajuta. Afadhali ningekuwa na kitu kama kitabu hapa natoa maombolezi au mawaidha sasa hivi ningekuwa najiproud, lakini sijapata kisomo hicho ambacho cha kusoma sana zaidi ambacho wewe umepata bahati ambayo wenzako bado wanaililia. Anyway, tunakuja tena kwa kwa ndugu yetu hapa nani nani mwingine huyu uh, Mariam, oh my god Mariam millionaire anapoingia hapa hunifurahisha sana na joke zake zile mbelembele za kuchumbiza za hapa na pale kwa hiyo ndugu zanguni tujaribu kuwa wapendwa sote leteni comment za kupendwa hope dreams eh? na vitu vingine vya upendo kwani raha sana inapendeza unafurahi unapomfurahisha mwenzako na unafurahi kwa hiyo unajisikia nawe kama ni mtu hizo ni habari kuwapa tu wana Shatri Camp. Vile vile sitapenda kumsahau Sherry Sherry Shatri in the house baby, we love you and still weka comment ambazo zile zinastahili kuwekwa. Jibu maswali ambayo yanastahili, yanapendeza. Fikiria kitu ambacho unataka kukiandika kabla hujafikiria, kwa sababu neno kabla hujalitoa katika mdomo wako linakuwa neno lile mali yako, neno linakuwa mali yako, neno linakuwa mali yako kabla hujaliandika. Think then ukiliandika ukili ni blow up linakuwa sio lako tena, watu watadiscuss nasema kwa kizungu watu wataanza kulidiscuss, alafu wataanza kukangia makombora juu kwa juu. Kwa hiyo tufikirie kuwa katika komenti zetu na joke za hapa na pale ziendelee kama kawaida, na waziruhusu. Pata kitu kwa mzee wetu wa kale, anasema yeah. Pata mziti kwa mzee wa Ngwasa DJ Ngwana Shatri Kempu mpo papa mwandako oh, ata mimi mukosembo ni mfano wa kipekere wa yule mumbaji wa mbingu redio imezaminiwa na Shatri Kempu kupitia kwa rais mtawala Ahmed Zain. pata vitu mimi na wewe tupiganishe maisha. Nilipoleza bibi mogeni maji ya moto yangu sagema, wewe jamjamali tena furaha ya penzi ile raha ya dunia, upate utu na sio mali, furaha ya moyoni upate atakaye kupenda, sikupe kila kitu, ile mapenzi ya dhati, mapenzi malizio ya tangi Mwita Sheila James, sikilizeni ninavyolia, mgeni wangu askofu wa kwanza Baba Junior, eh, sikilizeni ninavyolia, mgeni wangu. Tulipoanza penzi letu tulikuwa wawili, hatukuwa na shahidi karibu yetu. Nilikueleza mpenzi wangu, sitaki shoga eh kutaka kunisikia nasema njoo mpenzi, njoo karibu nami. Inabidi ujue kweli mapenzi mume ndiye anatawala wewe mugeni mukuluta, jibu lako liwe la heshima. Hata ufoke vipi, utabaki kuwa chini ya mume wako. Mume ndiye mwenye madaraka. sahihi au dala mnene mama kumbele wewe kumbele umelijua na kupenda kumbele umeniumiza rohoni kumbele umenanganywa na shoga kumbele mapenzi siyo pesa wenye hatutamsahau Bablichi Charito ndani ya Shatri kemp Karibu sana baba, pata vitu Mzee Shebe, hatutokusahau vile vile, mpiga rumba wa Shatri kempu milionea. Hatukusahau vile vile katika shatirigembo pata vitu aha, palaba ye yeah. Kwa vile ujapata mzamini tunakatisha mpaka malipo tupotoyapata. Wana shatirigembo, hicho ni kitu cha kufurahisha na kwa udhamini wetu wa Shatri Camp imelipia kitu kidogo. Ah, hii redio ya Shatri Camp inawaletea wazee wa Ngwasa, pata vitu vya kuondoka mdogo mdogo. Tabia gani hiyo dada? Tabia gani? Tabia gani hiyo? Tabia gani?